interreta pausado pri felicigas Che sen interrompa ce esto in interreto, povas esti psica chargio por geiunuloi, tion montris iam plura estudagioi. Nova analiso indicas che ancau la granda plimulto multo de la geiunuloi ne pli felicigas per troa interretumado multae dec celcia ruloi hodiau usas siain vishtelefonoin, telefonoin, compufonoin, cae aliaen porteblaen computiloin dum plurae horoi de la tago. Nova usona studajo liveras indicoin, por io, cion ec multae el iunae daurai usantoi ec credas. Passigi pli cae pli da tempoin inter reto, ne nepre signifas bonfarti pli. Tute male, plei feliciai estas la geiunuloi, ciui nur dum apenau unu horo estas en la interreto. Tion almenau montris studajo de la San Diego Stata Universitato. Por tiui, ciui gluas pli longe ol unu horon ce la ecrano, la ciferoi pri contentezzo malaltigas, cae same ce tiui kiwi tute ne povas uzi ciferezain rimedoin. La studajo ne montras causan contexton, sed montras nur cun rilaton. Do restas mal clare, la mal contento estas vere ligita alla usado de ciferezai rimedoi, au ciù regas aliai factoroi lige cun tio. En tutte montrigis, Geiunuloi, kiwi pasigas pli grandan parton de sia libertempo cum sportado, legado au cum rendevuoi, ol cum interretae activezoi, kiel computilae ludoi, socia interretumado, au video babiladoi cum amicoi, sentas insignife pli feliciae, ol tiai, ce kiwi la rilato estas inversa la esploristoi trasercis tiu cele datumaroin, el ciu iara representa usona longtempa esploro, por ciu ecte la iaro 1991 estis encetitai pli ol unu miliono de oca, deca, cae dectua classanoi. En tio sen interrompe ecte la 1990 iaroi, en tute pli altigis, ce la dec celciaruloi la mem appreso, la vivo contentezzo, cae la sento esti felicia. Ali ecte la iaro du mil dec tu, en la iaro ciam la duono de ciui usona i geiu nuloi posedis compufonon, la tendenzo abrupte inversigis. Similae nombroin presentis la esploristoi dum somero de la iaro du mil dec iam en sia libro pri la tiel nomata i-generazio, la entute plei granda changio en la vivo inter i de la jaroi inter 2012 cae 2016, estis la plilongigio de la tempo cion ili pasigis pri socia interretumado, cae la el tio resultinta malcresco cevit alvidae sociae contactoi cae ce la dauro de dormado. Tamen, estas malfazile distingi la tempon ce ecrano de aliai eblai stress factoroi en la vivo de geiunuloi, exemple politiche causitai au economiai vivo circonstanzoi. Ancao la timo maltrafi ion povas esti motivo per troa uso de compufonoi. Ce mal stabilai geiunuloi la daura comparo cun aliai geiunuloi povus pli fortigi tendenzon al depressioi. Ali flanke, oni ne forgesu, ciom da chansoi por socia subteno, de informigio, cae clarigio, la interreta mondo offertas por iunai homoi. Limigi la tempon cela ecrano, certe donas senson. Precipe dum mangiado, cae aliae comunae activezoi oni resignu pri la uso de compufono, ciel same vespere cae nocte en la lito. Cae ancaudum tage estu sen compufonai tempo fenestroi.